vendin e ka në xhami ngase atje ka filluar dhe atje synojmë të vazhdojmë, mirëpo për shkak të rrethanave që po kalojmë për shkak të pandemisë jemi detyruar që ta bartim dersin në version online. Meqë tashmë elhamdulillah disa masa kanë filluar të lirohen dhe është dhënë një mundësi që të kalojmë në xhami, po e shikojmë mundësinë që inshallah nga java e ardhshme të kalojmë në xhami. Do t'ju informojmë për gjithçka inshallah me lejen e Allahut të Madhëruar. Mirëpo përderisa nuk kemi ndonjë informatë konkrete në këtë drejtim, vendim të prerë për këtë çështje, ne vazhdojmë me verzionin online. E di që nuk është bash i përshtatshëm, shumë nga ju jeni mësu që ta përcillni ligjëratën online, dua të them në xhami, mirëpo ka dhe të tjerë që nuk kanë pasë mundësi me ardhë në xhami dhe tashmë kanë mundësi me përcjellë online, prandaj sido qoftë e rëndësishme është që t'i kuptojmë drejt mesazhet, të jemi të koncentruar në mësimin që po e marrim dhe të përfitojmë nga ajo që po thuhet. E mënyra pasaj se si kjo bëhet, a në xhami apo online, nuk duhet shumë të jetë ngarkesë për ne, edhe pse padyshim se ë trajtimi i kësaj këtyre temave dhe këtyre ligjëratave në xhami është pakrahasimisht më i përshtatshëm dhe më i duhur se sa të bëhet në version online. Sido qoftë, ne në takimin e kaluar kemi rrëfyer një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, madje i ka ndodhur vetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në betejën e Uhudit, i cili si pasojë e një lëndimi apo një varg lëndimesh që i mori në fytyrën e tij dhe iu thyen dhëmballat e tij, e bën një reagim që Allahu xhallahu ala për shkak të këtij reagimi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allahu xhallahu ala zbriti disa ajete dhe ne këto ajete i kemi marrë pastaj si udhëzim për neve që të zbulojmë problemet tona që i shpërfaq ky rast dhe i shpërfaq ky ajet dhe pastaj të marrim mësimet e duhura se si duhet me e trajtu këtë problem dhe si me e shëru me e shëru këtë problem. Fjala ka qenë për kompetencat, domethënë se nga gjërat më, domethënë, me pasoja të rënda tek njerëzit, më të vështira, është tejkalimi i kompetencave, kur njerëzit as nuk i njohin kompetencat, por as nuk i përfillin kompetencat që, që, që i kanë avën. Dhe Në kuadër të kësaj kemi përmend pastaj dobi tjera që kanë qenë pjesë e ligjëratës së kaluar. Sonte do të flas për pjesën tjetër të kësaj teme, jo për keqkuptimin e kompetencave, jo për tejkalimin e kompetencave, po pikërisht për kompetencat. Edhe pse të nderuar vëllezër dhe motra, ne si njerëz kemi shumë kompetenca, Pastaj edhe dallojmë mes vete, ato që janë kompetenca të mia nuk do të thotë detyrimisht që janë kompetenca të tua e kështu me radhë. Andaj është me rëndësi që ne ta kuptojmë se të gjithë duhet të njohim kompetencat tona, kjo e para, dhe e dyta të njohim kompetencat e atyre që na bie të kemi punë me ta. Që të dimë çfarë të kërkojmë prej tyre, por edhe çfarë do të thotë t'ua lejmë atyre, mos t'ju përzihemi në kompetenca. E kur bie fjala kështu atëherë pa dyshim se ne në këtë kategorizim i kemi punë të qarta. Do thotë ë uh, këto punë fillimisht ë uh, kujt duhet t'ia njohim hakun. Çfarë janë kompetencat që domosdo duhet me i njoft? Dhe pastaj kur t'i njohim këto kompetenca, të jemi të qartë këtu, jo të bëjmë gjykim tash ndaj njerëzve. Ah, ky paska këtë punë, e pse s'po bën këtë punë ky? Jo kështu, jo me jo me gjyku ne. Mirëpo, mirëpo. Ta kuptojmë se këto punë i takojnë këtij. Dhe në qoftë se jemi duke u marrë me punët e dikujt që nuk janë punë tona të largohemi. E para, e dyta në qoftë se jemi duke kërkuar diçka që nuk është kompetencë e tij, të kuptojmë që kompetencë e kujna është kjo, dhe të referohemi, do të fillojmë të rregullojmë jetën tonë duke filluar nga njohja e kompetencave, njohja e autorizimeve. E në radhë të parë kam, kam vendos që të flas për Allahun xhel-le ve ala. Dikush më thotë, po Allahu, qysh me thonë Allahu ka kompetenca, kush ia dha Allahut kompetencat? Jo, Jo në këtë kuptim. Jo kompetenca që dikush e ka autorizuar Zotin xhel-le shanuhu, jo. Po kompetenca në kuptim të asaj që kush është, kush është, domethënë ë ë ai që duhet pyet për ato punë. Kush është ai që është më i dijshmi, më i thirruri, domethënë që ë ë ë ne T'ia besojmë punët e caktuara. A i njojmë ne ato që i takojnë Allahut tebareke ve teala? Të nderuar vëllezër dhe motra, kryesisht gjatë historisë së njerëzimit, ky ka qenë problemi më i madh i njerëzve. Do të thotë, mosnjohja e të drejtave të Allahut xhel-le ve ala dhe mosrespektimi i këtyre të drejtave, ku shpeshherë janë shkel këto të drejta në mënyrën më flagrante të mundshme. në mënyrën me të vërtetë më të keqe të mundshme. Për shembull, e drejtë e Allahut xhel-le ve ala është e drejtë e tij është që njerëzit ta adhurojnë. Mirëpo, shpeshherë kjo e drejtë i është dhënë të tjerëve, i është dhënë idhujve, i është dhënë kafshëve, i është dhënë njerëzve të caktuar e kështu me radhë. Prandaj kjo është shkelje e rëndë. Ose për shembull, ë është është është i takon Allahut kjo. Allahut i takon një çështje e caktuar, mirëpo jo rrallëherë njerëzit ia kanë përshkruar këtë edhe dikujt tjetër. Dhe kjo është bërë shkelje e madhe dhe pastaj kanë pas probleme të mëdha. Prandaj a e njohim ne Allahun xhelle ve ala? A e njohim atë që i takon Allahut xhelle ve ala dhe vetëm prej tij ta marrim atë? Thash, Allahu nuk mirret në pytje, la jus'elu amma jef'al, Allahu tha, ai nuk pytet për atë çfarë bën, as nuk mund ta marrim ne Allahun në llogari për këtë çështje, mirëpo, pse duhet me i njoft, po themi kushtimisht këto kompetenca, që të dim çfarë të kërkojmë nga Allahu xhelle ve ala, që të dim çka i takon Allahut xhelle ve ala, dhe përderisa i takon Allahut kjo, mos ta kërkojmë dikun tjetër, Mos ta marrim prej dikujt tjetër, mos ta presim prej dikujt tjetër, ngase gjithmonë sa herë e bëjmë këtë dytën, duke prit nga dikush tjetër, e që nuk i takon, ne i bëjmë gabim, madje edhe mëkat, madje nga mëkatet më të mëdha. Dhe qoftë se kthehemi në Kuran, Allahu xhelle ve ala, po në hadithet e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sel-lem, Allahu tebareke ve teala, të nderuar vëllezër dhe motra, shpeshherë ka folë për veten e tij. Ka folë për veten e tij kush është ai, përmes emrave të tij, cilësive të tij, por edhe përmes veprave të tij, edhe përmes asaj çka i takon atij, duke thënë, kjo i takon Allahut. Domthon, kët Allah e ka marrë përsipër. Jo, nuk keni më uh, problem për këtë çështje. Allahu mirret me këtë punë. Dhe ne jemi rahat. Po e dim me çka mirret Allahu tebareke ve teala. A e dim çka është puna e Zotit xhelle ve ala? A e dim çka i takon Allahut xhelle ve ala? Kjo është ajo që duhet ta kuptojmë. Prandaj e para është se udhëzimi për jetën tonë, udhërrëfyesi në jetën tonë, përcaktimi i rolit tonë, çka kena me bo na, detyrat tona si do të jenë, është kompetencë e Allahut. I takon Allahut të Madhëruar, dhe askujt tjetër. Prandaj, a e kemi këtë të qartë? Apo ka këtu përzierje në kompetenca? Nëse ka, bëhet problem. A ia kemi besu Allahut xhelle ve ala se kjo kompetencë është ekskluzive vetëm për te? Askujt nuk i takon. Allahu xhelle ve ala thotë në Kuran, el-ledhi a'ta kulle shejin khalkahu thumme heda. Allahu është ai i cili, do të thotë Allahu është ai i cili ë çdo krijesë i dha formën e vet. Kush e dha formën krijesave? Allahu xhelle ve ala. Ai na krijoi dhe ai na përcaktoi formën. Që ne të ecim dy këmbë, të kemi dy durë, të kemi këtë kokë, të kemi gojë, të flasim, Allah e ka përcaktu këtë. E tij është, nuk mund ta bën këtë askush mbi fytyrën e tokës, askush, askush nuk, nuk mund të përsos një formë të krijimit, kjo është e drejtë e Allahut xhelle ue ala. Meqë atij i takon krijimi, dhe meqë atij i takon formësimi i krijesave, Allahu tha, thumme heda, pastaj edhe ai e dha udhëzimin. E dha udhëzimin të nderuar në dy, në dy mënyra. Udhëzimin e mbijetesës dhe udhëzimin e të jetuarit. Çka dallimi, mbijetesa është na mësoi se për me mbijetu duhet me thith oksigjen, duhet me pi ujë, duhet me ngrënë bukë, duhet me rujt nga këto rreziqe. Kush na mësoi kështu? Allahu xhelle ue ala. Ai na udhëzoi për mbijetesë. Që të kujdesemi për aspektin ekzistencial tonin. për me ekzistu si njerëz, Allahu na dha udhëzimet e duhura. Mirëpo, edhe për të vazhdu si duhet dhe për të jetu si duhet, do të thotë njeriu, në jetën e kësaj bote, do të për, për, për të pas një kontinuitet kuptimor ekzistenca jonë, edhe për këtë Allahu xhelle ue ala na dha udhëzimet, atij i takon kjo. Për këtë arsye të nderuar vëllezër dhe motra, nuk është e rastësishme që në surën e parë të Kuranit, në surën që quhet e, e, baza e librit, baza e Kuranit, e, që është hapëse e Kuranit, surja El-Fatiha, kur bëhet prezantimi i Allahut, kush është Allahu xhelle ue ala, elhamdulillahi rabbil alamin, ai është krijuesi dhe sunduesi dhe furnizuesi i gjitha botëve. i gjithëmëshirshmi, i mëshiruesi, Maliki jeumiddin, është gjykatësi në ditën e gjykimit, ijjake nabudu ue ijjake nestain, andaj o Zot, meqë je ti ky, dhe s'ka askush si ti, ne vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej ty ndihmë kërkojmë, andaj o Allah i madhëruar, pas këtij konfirmimi, pas kësaj të vërtete absolute, se vetëm ty të takon adhurimi, ihdinas siratal mustekim, Na udhëzon në rrugën e drejtë. Ti je që na udhëzon. Ku e dimë na qysh me të adhuru ty? Ku e dimë na o Zot se çfarë të bën ty, të jesh i kënaqur e çfarë të hidhron ty? Ku e dimë na cila është forma e adhurimit, koha e adhurimit, sasia e adhurimit e shumë të tjera, ku e dimë na që ti e pranon? Nuk e dimë na. Andaj ti na mëso. Andaj këtu Allahu na mëson në këtë dua që këtë t'ja besojmë Allahut xhelle ue ala, ihdina sirat al mustakim. Allah është për këtë çështje. Domethënë, kur bie fjala për udhëzimin dhe për udhërrëfyesin e jetës, roli jem në jetë, çka duhet me bo në këtë dunja? Çka kërkohet prej meje? Cilat punë duhet t'i bëj? Nga cilat punë duhet të largohem? Kur bie fjala për këtë muhabet, dhe pyetjet që dalin nga ky muhabet, ku duhet kërkuar përgjigjen? Kush është autoriteti që duhet dhënë përgjigjen këtyre pyetje? Allahu. Pse? Ngase ai na ka krijuar. Ela ja'lemu men halak, Allahu tha, e se nuk din ai që ka kriju? Pra ai na ka kriju, ai e din. Ai din çdo gjë, na nuk dim. Ne mësohemi gjatë jetës. Disa gjëra i mësojmë, e shumë, e shumë, e shumë, nuk i mësojmë, e ma shumë se ka që nuk i dim, e kështu me radhë. Andaj ne jemi të, të vobektë, të varfër n'dije. Allah është i gjithëdijshëm. Meqë është kështu, i gjithëdijshëm, i gjithëfuqishëm, i urti. Ai është krijuesi, ai është që duhet të pyetet për çështje të udhëzimit. Dhe të kërkohet nga ai udhëzimi. Dhe kjo është kompetencë e tij, Kompetencë në atë kuptim që ai meriton kët. Ai është autoriteti suprem. Kur bie kur bie fjala për udhëzimin. Në surën En-Nahl, kaptina e bletës, ku Allahu xhallahu ala ë ë prezanton lloj-llojshmërinë e begative që ua dha njerëzve, në krye të këtyre begative, Allahu xhallahu ala çka thotë? Wa ala Allahi qasdu s-sabili wa minha jair wa law sha'a lahadakum ajma'in. Allahu thotë kështu në surën Nahl ajeti 9. Udhëzimi për në rrugë të drejtë domethënë i udhëzon në rrugë të drejtë. Të bësh atë që duhet, të bësh atë që duhet në mënyrën dhe kohën që duhet, në sasinë që duhet, ta bësh me një fjalë realisht punën e duhur ta bësh. Udhëzimi për këtë në rrugën e drejtë i takon Allahut. E Allahu thotë, e ka dhe rrugë tjera, po janë të shtrembta. Ka dhe, sa bukur kjo, subhanallah. Ka dhe të tjerë që i përzihen Allahut në kompetenca, që përcaktojnë rrugë të caktuara, që njerëzve ua prezantojnë si rrugë të drejtë, u ndajnë njerëzve role, ua përcaktojnë njerëzve qëllimet e jetës në këtë dunja. Mirëpo po Allahu thotë, ka këso rrugë, ka, por keni kujdes, kjo është përzierje flagrante në kompetenca të krijuesit, andaj këto rrugë janë të gjykuara që të jenë të shtrembëruara, të devijuara, xhair, që kalojnë kufijtë, që, që, që, që, që janë, janë të paqëndrueshme, janë të shtrembra, përën. E Allahu thotë, po sikur të kishte Allahu dëshirë, me dashtë Allahu xhallahu ala, ai do t'i kishte udhëzuar të gjithë. E qysh t'i kishte udhëzuar të gjithë? Po, Allahu xhallahu ala të nderuar vëllezër e motra, ka mundësi, pa udhëzim fare, pa udhëzim fare, ka mundësi, m'i udhëzu njerëz, qysh, mbjell tek njerëzit udhëzimet dhe ata pastaj mbi bazën e udhëzimeve të mbjellura veprojnë, nuk di ndryshe. Për shembull, Allahu xhallahu ala ka mbjell tek ne ë disa disa ë disa ë shprehje caktuara, pjesë e jetës. Nuk keni nevojë për shembull me to me lexu, me mësu, jo absolutisht. Për shembull, a keni nevojë me shku në shkollë, me mësu uh, ose me u aftësu për të marr frymë? Jo. E ka mbjell Allah xhallahu ala te, te kjo zemër te njeri. Fëmiju si të del në këtë dunja, i mësu më është. Kush e ka mësu? Kush e ka udhëzu fëmijën me marr frymë? Allah xhallahu ala. Kush e ka udhëzu fëmijën që ta kërkon gjinin e nënës e ta thithë? Allah xhallahu ala. Ai udhëzon. Ai sikurse e ka udhëzu fëmijën, e ka udhëzu njerin, i ka bë disa udhëzime, domethënë të, të, të, të, të integruara, brenda njeriut, ka patë mundësi të gjitha t'jenë kështu. Mirëpo po jo, ato udhëzime që kanë me adhurimin e Allahut xhallahu ala, ato që e shpërfaqin epërsinë e njeriut ndaj të tjerëve, e ka lën Allah xhallahu ala me udhëzu njeriun përmes mësimeve. Ja ku e ki, merre. Prandaj dy dy udhëzime i ka n'dorë Allahu xhallahu ala. Edhe udhëzimi i parë, edhe udhëzimi i dytë, edhe udhëzimi i integruar, edhe udhëzimi i shpallur dhe i ekspozuar, të dyja janë n'dorë të Allahu xhallahu ala. Atij i takon kjo. E me dash e kish bë. Edhe këtë t'dytën sikur të parën. Mirëpo, kjo është sprova e dunjas. Që Allahu të sprovon se a po ja njohim Allahut këtë kompetencë apo jo. A po ja besojmë Allahu xhallahu ala këtë punë apo jo, apo nuk ja besojmë. Sprovë. A po ja besojmë Allahut jetën tonë, apo jo? Apo, a, a, a, a, e guxim shumë, apo e guxim shumë? Me i thonë Allahut xhallahu ala, o Zot, kjo është jeta ime. Çka të dush bën me ta? A, ç'është Allahut me i dhonë jetën? Jo, jo Zoti, ai s'ta merr jetën tonë, ai, ai ta ka dhonë. Po t'ja ekspozosh mësimeve të Allah, udhëzimeve të Allahut xhallahu ala. dhe që çkado që Allahu kërkon, djathtas, djathtas, majt, majt, drejt, drejt, mrapa, mrapa, ndalu, ndalu, shtriu, shtriu, ulu, ulu, kaq. Nëse e kemi besu Allahu xhallahu ala këtë, kështu duhet t'jetë reagimi jonë. Pra për këtë duhet me njoh këtë kompetencë, kujt i takon kjo? Allahut xhallahu ala, prandaj, ne veprojmë sipas udhëzimit. Dhe Allahut i takon udhëzimi në rrugën e drejtë, me mësimet dhe me udhëzimet që i shpalli përmes shpalljeve të tij dhe pejgamberëve të tij. Mirë, e dyta që i takon Allahut xhallahu ala, realisht e tij është. Them kështu me drejt, ë është kompetencë e tij. Ai e ka marrë përsipër kët. Nuk e kemi dhënë ne, s'mundna me i dhënë Allahut kurrë. Ai e ka marrë përsipër. Ai e ka marrë përsipër kët. Dhe ka thënë për kët, unë e kryj kët punë. Me çka e ka marrë përsipër? A duhet t'i përzihmi? Allahu nuk ka nevojë për ndihmë. Allahu nuk ka nevojë për për asistencë. Allahu xhallahu nuk ka nevojë për përkrahje. Nuk i duhet asgjë kjo. Prandaj ne duhet që kur thot Allahu xhallahu ala, unë e kam marrë këtë përsipër. Ti rri rahat tash. Mos u shqetëso për këtë çështje. Shiko punë tjera, çka s'e ka marrë Allahu përsipër. Çka s'e ka marrë përsipër. Ka shumë sana. Na e ka lon neve në përgjegjësi. Na e ka lon neve në detyrë. Na e ka lon neve në kompetenca. Ne do të themi shiku. Ama ato të tjera që Allahu i ka marrë përsipër. Leja Allahut xhallahu ala. Pse po përzihesh në kompetenca? Hud, ajeti i gjashtë. Allahu thot, nuk ka asnjë gjallesë në tokë, nuk ekziston, s'ka gjallesë në tokë, që Allahu të mos ia ketë garantuar furnizimin. Ai ia ka garantu furnizimin. Ai ia di vendbanimin, ai ia di vendstrehimin. Sa bukur kjo. Domethënë, ka dikush, për shembull, e ka da për ty dëbuk, po nuk din ku je, ku me ta pru, më në lapë, nuk din, nuk din qysh me ta pru, e ka, e ka da për ty, kjo është e jotja, po qysh me ta pru, Ai e ka caktu furnizimin tond. Mirëpo, nga ti ka kërku që t'i ndjek disa rrugë me arritë te ai furnizim. Dhe njeri është kompetencë e njeriut. Detyrë e tij është që ta gjejë rrugën e duhur për ta marrë atë që Allahu e ka caktuar. Por njeriu nganjëherë për shembull, nga mosnjohja e kësaj kompetence, nga mosnjohja e këtij premtimi hyjnor se Allahu xhalla wala ju ka garantuar furnizimin, tenton që ta merr këtë furnizim duke menduar se e merr dikun tjetër, jo te Allahu xhalla wala, përmes rrugëve të këqija dhe të ndaluara. Nuk ki me marrë ma shumë se çka ta ka caktuar Allahu xhalla wala. Por Duhesh me e marrë me ndjekjen e udhëzimeve. Duhesh me e marrë me ndjekjen e udhëzimeve, punu, duhesh me u angazhu, nga shë, kjo është e jotja. Detyr e jotja është ti me e kërku. Detyr, a, Allah e ka marrë për veti detyr që ty me të furnizu. Prej ti, ti mos e baj gajlen e furnizimit. Ti baje gajlen e rrugës që e ndjek në furnizimin. A është hallall, a është haram. A është rrugë e duhur, a nuk është rrugë e duhur? Kjo është gajle, kjo është kompetencë jona. Nga cilna, nga cili kanal do të na vijë furnizimi? Ai do të vijë. Allahu po thotë. Mirëpo, në qoftë se njeriu dëshon me marrë këtë furnizim, duke menuar se e merr më shumë përmes rrugëve të ndaluara, atëherë ka bërë shkelje fillimisht në këtë temë që po flasim. Atë që Allahu e ka marrë përsipër, e ka kontestu, së paku praktikisht, e pastaj edhe e ka ngarku veten me përgjegjësi shtesë para Allahut xhelle ve ala, ku do t'jep llogari, për shkak se e ka marrë përmes rrugëve që nuk ta ka leju Allahu përmes atyre rrugëve me marrë furnizimin. I kujt është furnizimi, i Allahut, e kujt është dunjaja, e Allahut, të kujt jemi ne, të Allahut, krejt çka ka në tokë, e në qiell të Allahut janë. dhe çdo marrje e këtij furnizimi pa lejen e tij, në kuptim se pa lejen e tij s'un e merr, po pa lejen e tij juridike. S'ta ka leju me marrë nga kjo rrugë. Po të ka u merr nga kjo rrugë. Çdo marrje pa leje, në kuptim të rrugës dënon. Ama ki me marrë atë sa e ka da për ty. Ka marrë fund kjo. Mirëpo të mbetet ty që ta ndjekësh rrugën e duhur. Të mundohesh, të ka thirrë me punu, të ka thirrë m'u angazhu, ngase në qoftë se e merr pa punu, dënohesh. Për shkak se nuk e ke marrë nga rrugët e duhura. E ke marrë tu lypë ndoshta. E ke marrë duke u ba barrë dikujt. E ke marrë ndoshta duke kërku sadaka që nuk të takon, ke mund me punu. E kjo është diçka tjetër pastaj. Prandaj, Allahu xhelle ve ala ka marrë përmbi veti furnizimin e njerëzve. Në dorë të tij është. Depot e furnizimit tek Allahu xhelle ve ala janë. Pra, s'e ka njeri në dorë furnizimin. Njerëzit janë të nderuar vëllezër dhe motra, përgjegjës për këtë furnizim. Por nuk janë pronarë të këtij furnizimi. Pronar i furnizimit është Allahu xhelle ve ala. Sikurse njëri ka një depo të mbushur, e tij është depoja. Vendos roje edhe thotë kush vjen me këtë listë, vjen me këtë, jepjani. Kaq, rojet në bazë të udhëzimit, kjo jotja, kjo jotja, kaq, ne këtë e bëjmë, ne këtë e bëjmë. Vallahi dije se atë sadaka që e ap fukarasë, e tij ka qenë, apo? Po Allahu e ka dhonë në dorë tonë që ti me e fitu sevapin edhe e marrës në vetë. Kjo është kuptimi jonë, kjo është feja jonë. E thjesht, në dorë të Allahut është çdo gjë. Është e tij. Prandaj mos ju përzini kompetencave. Shiko punën tënde. E jotja është me fitu. E jotja është me dhënë mundin maksimal. E jotja është me ndjek rrugën e duhur. Kjo është e jotja. E Allahut pasaj të ka me ta dhon hisen që të ka caktu, ende pa të kriju. Nuk ka mundësi me vdek asnjë njeri. Nuk ka mundësi, derisa nuk e përmbyll furnizimin që e ka caktu. Edhe fryma furnizim. Allah e ka caktu sa frymëmarrje kemi me marrë. Kaq, kaq, kaq milion. Përfundon me numër. Një ma shumë s'e ban. Një frymëmarrje ma shumë s'e ban. Sa ka caktu Allahu xhalla uala. E tij është. Ngase ai tha, wa ala Allahi, illa ala Allahi rizkuha. Allahu xhalla uala e ka garantuar dhe ka marr përsipër ai e ka garantuar furnizimin e çdo gjallese. Prandaj kompetencë e Allahut xhalla uala është furnizimi, sikurse është edhe udhëzimi. Edhe furnizimi i zemrave, kuptim dhe udhëzimi, po edhe furnizimi i barqeve, i trupit tonë, edhe aspekti shpirtnor, edhe aspekti fizik, furnizohet nga Allahu tebareke ue teala. E treta të nderuar vllezër dhe motra që i takon Allahut xhelle xhelaluhu dhe askujt tjetër është uh, se ne në jetën e kësaj bote bëjmë vepra të caktuara. Për shembull, ne marrim uh, furnizimin nga kjo rrugë, nga një nga kjo rrugë, hamë këtë, pimë këtë, shkojmë atje, bëjmë këtë vepër, bëjmë atë vepër e kështu me radhë. Dhe në fund do të japim llogari. Do të dalim para një gjyqi. Kush është ai që është kompetent të jap gjykimin final për njerëzit dhe ai t'ua cakton ë dhe ai të të të vlerëson dua të them veprimtarinë e njerëzve kush Allahu xhallahu ala. N'dorë të tij është. N'dorë të tij është. që e pat mundësi të nderohet e të jetë krenar, mirëpo inati dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe mendjemadhësia nuk e lanë me i ndjek udhëzimet e duhura. Ai dhe u mallkua. E ne themi, Ebu Lehebi është në gjëhnem. Një kërët ka dalë, mos u gotë njëse. Jo, s'po gotë në në. Unë s'e njoh Ebu Lehebin, vëllë me mdojnë përpara s'e njoh. Zë një, a që ky Ebu Lehebi sot, nuk e njoh. Mirëpo, Allahu ka thonë është në xhehenem, për shkak se Allahu ka thonë, unë tham. Po pa thonë Allahu xhalla uala, muj me thonë, s'muj me thonë. Andaj Allahu xhallahu ka gjykuar për kategori të caktuara njerëz se këta nëse s'pendohen, nëse nuk përmirësohen, kanë me shku në xhehenem. Ne qysh ka thënë Allahu xhallahu ashtu themi. Këto kategori këto, kështu. Po jo nga ana jon. Ngase kompetencë e gjykimit të njerëzve dhe e vlerësimit të punëve të tyre është e Allahut xhallahu ala. Pra mos u përzini në kompetencën e Zotit xhallahu ala. Pra ky njeri nuk udhëzohet kurrë. Pse po flet kjo do a, a, a tham udhëzimi n'dorë të Allahut, është a tham. Po mos i përzi kompetencat. Ti ki me shku në xhehnem. Pse i thush njerit ashtu? Po ndoshta njeri përmirësohet nesër. Allah e udhëzon, e shkon në xhenet. Ku pe din ti? A ta i do të them që mos të mirremi shumë, shumë me gjykim. Mos u mirrni. T'ia lëmë Allahut xhelle ve ala, ngase Allahu është Gjykatësi Suprem. Andaj e tha Allahu xhelle ve ala në fillim të surës Fatiha, Maliki yawmiddin. Ai është Gjykatësi, ai është sunduesi i ditës së llogaridhënies. Din, ma yawmiddin, ki me i la kusuret. Para kujt? Para Allahut xhelle ve ala. Dhe Allahu i tha pejgamberit vet: "Inna ma alejka al-balagu wa alejna al-hisab." T'i dajmë punët, pejgamber, na t'i kemi qartë. Inna ma alejka al-balag. Ty të takon, ti je kompetent, sikur se kemi pranë. Ti je kompetent për kumtim. Ti ki me kumtu shpalljen. Ti ki me u kallzu njerëzve Allahu çka po thot. Çka po kërkon për njerëzit? Kjo është e jotja. Wa alejna al-hisab, ndërsa pastaj marrja në llogari e njerëzve për shkak të reagimeve të ndryshme ndaj shpalljes është tek Allahu xhelle ve ala. Kjo është kompetencë e Allahut xhelle ve ala. Andaj edhe atje kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shpëton një popull që plagos pejgamberin e tyre, Allah i tha, s'është kjo kompetencë e jotja, ti me thanë a shpëton, s'shpëton. Ti ki me i thirr te Allahu xhelle ve ala, alejk el belag, ty të takon kumtimi. Ndërsa kompetencë e Allahut është pastaj të vlerëson dhe të gjykon se a kanë me shpëtu, a s'kanë me shpëtu, a kanë me u dënu, a s'kanë me u dënu, kjo është pastaj komplet temë tjetër. Pra me kuptu çka i takon Allahut xhelle ve ala, këtë e kena primare, obligative, mos merru me gjykime, merru me veten tande, dhe merru me përmirësim, nëse e sheh dikush është keq, dhe është duke shku që te Allahu xhelle ve ala gjykohet e kur gjykohet me këto punë, me këtë aktivitet, nuk i del puna mirë, afroju e përmirësoje. Por pse po i mbyllim rrugët e komunikimit përmes gjykimeve? Lej të hapura rrugët e komunikimit, lej të hapur mundësin e përmirësimit, mos e, mos e, mos e, prish mundësin e përmirësimit dhe shpërblimit ti për veti, duke gjykuar. Tash nganjëherë duhet me gjyku në situata domethënë të domosdoshme, kur me të vërtit gjykimi e, sjell pastaj e, e, e, si të them, veprime të caktuara që duhet me ndërmarr, aty duhet me gjyku, normal, por këtë dihet kush e bën, është kompetencë e gjykatësit, është kompetencë e njerëzve të dijshëm, s'është kompetencë e, e, e, e njerëzve të rëndomtë si na, që në debatet e përditshme të shpërndajmë, domethënë, verdikte njerëzve, a i mirë, a i keq, a në xhenet, a në xhenem. S'është e jotja kjo. Është n'dorë të Allahut tebareke ue teala. Gjithashtu të nderuar, dhe ajo që i takon Allahut xhel-le ue ala është kompetencë e tij, askush s'e ka n'dorë, është pranimi i pendimit dhe falja e mëkateve. Kaq. Nuk ka njeri në botë. Fali. Nuk ka njeri në botë i cili ka të drejtë, është kompetent me e shqyrtu punën e gjynaheve tua dhe me thonë a t'falen a s't'falen. Jo, vëllam. Për shembull, te na në islam nuk ekziston, nuk ekziston kjo që ti me i marrë gjynahet e tua dhe me ia dorëzu një komisioni të dijetarëve t'mdhaj, botëror, elitar të islamit. Edhe qe këtu gjynahet e mia, shqyrtoni burra, a m'falen a s'falen. E ata me i shqyrtu këto gjynahet e me thonë, qëto s'po t'i falim, e qëto po t'i falim. A ekziston kjo? Jo. As n'dorë të pejgamberit s'ka kenë kjo. E kush është kompetent për falje t'mëkateve? Allahu xhel-le ue ala. Vetëm ai. Prandaj atij rrëfehu. Atij kërkoji falje. Allahut i takon, është kompetencë e Allahut, a ia fal dikujt a s'ia fal Allahu xhel-le ue ala. është e tij. Ai përcakton kushtet e pendimit, jo na. Nuk guxojmë me i thonë njerit, për shembull, me qëta bane ta fal Zoti. Nëse Allahu s'ka thonë qishtu pra. Nëse ka thonë, po. Po nëse Allahu s'ka thonë, ka nganjëherë njerëz munden për shembull me përdorë disa taktika, kushtimisht, që me i joshë njerëzit për pendim. Mirëpo ato taktika që i përdorim, duhet me i legjitimu dikush. Kah se s'munesh me përdorë taktika të palegjitimume. Po hajt veç, veç le të falen, a kupton. Për shembull, sikurse është ajo përralla që thuhet, a kupton, domethonë se dikush i ka pru njerëzit dhe në xhami ama pa abdes edhe me këpucë i ka pru, a kupton. E tash kur dikush ka thonë qysh pa abdes, ka thonë i pruna pa abdes, tash ti bëni marrë abdes. Ja, kjo, më mirë kjo, me më nuk se po, nuk e më kërë gjë, a kupton. Me shti njerëz me u fal pa abdes, dikush do të qëron isha fal vallahi po abdes për të me marr. A dini çka? Hiç mos marr, veç falu. Kush të ka thonë kështu me thonë Allah? Kush të ka thënë me ti me thonë kështu? Po taktikë kam, pa po di që ki taktikë, po ku ke se mu ki taktik, ku ke msu kështu? Po more vallahi me u fal, unë namazin s'e ki për mua. Allahu që ta ka obliguar namazin, edhe para ti që ki me dhonë llogari, Allahu ka thonë që me marr abdes me u fal. Nëse nuk e bën, vallahi s'të garantoj që pranohet, unë s'guxoj me thonë. Kaq? Edhe pendimi ka kushte, për t'u pendu tek Allahu sinqerisht, dhe për t'u pranu pendimi, Allahu xhelle ve ala ka përmend kushte. Një, dy, tri, kështu me radhë. Prandaj, nuk jemi ne ata që shtojmë kushte, as i hekum kushte. Ngase pendimi është, sikurse e ceka, domethonë, e drejtë ekskluzive e Allahut tebareke ve teala. E pesta që duhet të përmend është përgjigja e duave. Lutjet tona duhet drejtuar Allahut tebareke ve teala. Ngase ai është kompetent i vetmi që të vendosë për përgjigjen e lutjeve tona. Për t'ju përgjigj kur, sa, si Allahu xhelle ve ala vendos. Allahu tha, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'an, Kur të pyesin ty robt e mi për mua, unë jam afër i përgjigjem, ama unë i përgjigjem lutjes së atij, lutjes së atij që më lut. Pra vetëm Allahun duhet me lut. Nëse njeriu shkon tek ndonjë varr i caktuar dhe e lut, lutje të caktuara bën dua. I themi që ai jo që nuk të përgjigjet, Ngase kjo është e pamundshme, se është i vdekun. Por ti me këtë veprim, ia ke dhonë kompetencat e caktuara që i takojnë Allahut që është i gjallë nuk vdes, një krijese që veç ka vdek, që tash vetes vet s'mun i bën kurrgjë. As dam, as dobi, e lëre më ty. Pra gabim. Allahu ka thonë, kur, duani, kur doni m'u lutë, kah unë drejtonu, ngase unë jam i vetmi, Një, një Allahu që është kompetent për të na u përgjigj. Kompetent domethon i mundshëm. Ka mundësi i vetmi. Këtë kuptim kompetent, mos e keqkuptojmë. Kompetent i duhuri, un jam i duhuri për me u lut. Allahu tha kështu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zoti juaj ka thënë, Zoti juaj ka thënë, më lutni mua, ju përgjigjem unë juve. Prandaj duaja nuk bëhet as pejgamberit, nuk është kompetent për këtë punë. S'ia ka jep Allahu xhelle ve ala autorizimin pejgamberit alejhi selam që ai me na u përgjigj lutjeve. Madje as me qenë ndërmjetësues. Për shembull, me shku me lut pejgamberin atje, o i dërguar i Allahut, pastaj pejgamberi me ma marr lutjen tonë me ia çu Allahut, Allahu me i thon pejgamberit, thuaj se t'u kam përgjigj. Nuk ekziston ky proces në Islam, absolutisht. Lutja bëhet direkt tek Allahu xhallahu ala dhe direkt prej tij vjen përgjigjja. Ai e din kur e si të përgjigjet, ai e din për sa të përgjigjet, ai e din në çfarë të përgjigjet, të gjitha këto, mirëpo me rëndësi është, duaja është në dorë të Allahut xhallahu ala, ai ka me vendosë, është e drejtë ekskluzive e Allahut tebareke ve teala, ai ka me vendosë për këtë qështje. Prandaj ka shumë të tilla në Kuran që flasin për kompetencat, po them kushtimisht, kushtimisht te Allahu xhallahu ala. Çka i takon vetëm atij edhe askujt. Prandaj sikur që kemi për obligim vetëm adhurimin t'ia kushtojmë Allahut xhallahu ala, edhe këto duhet t'ia kushtojmë, edhe shumë tjera që nuk i takojnë askujt pos Allahut xhallahu ala. Prandaj prandaj këto janë, të nderuar vëllezër edhe motra, kompetenca që duhet domosdo t'i njohim. T'i njohim për shkak të asaj që si në fillim, Të dimë prej kujt të presim, nga kush të kërkojmë, cila është adresa e duhur për ato që ne na duhet, udhëzimi, furnizimi, ë duaja e shumë e shumë tjera. E kur njeri e ka adresën, s'ia huq rrugës, nëse e din që qetu ka me shku. E dyta që duhet pas parasysh të nderuar vëllezër dhe motra te çështja e kompetencave është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E tash e kena pak më lehtë me përdor fjalën kompetencë, ngase te Allah ishte pak e rezervuar me pak e kushtëzuar ajo fjalë, mirëpo këtu e kemi akoma se kush e ka kush e ka bë kompetent për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhallahu ala. Kush e ka autorizuar Allahu xhallahu xhallahu. E edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka një varg kompetencash. Që Allahu ia ka dhonë, dhe ne duhet që tashmë meqë i ka ai këto kompetenca, t'ja lejojmë atij ta bën punën e vet. T'ja besojmë atij atë që ia ka besu Allahu xhallahu ala. Nëse Allahu ia ka besu, pse na nuk ia besojmë? Nëse Allah xhallahu ala e ka leju, pse na nuk e pranojmë? Ti je ai që përgëzon, por edhe ai që, do të thotë, tërheq vërejtjen, vëmendjen dhe kërcënon njerëzit me shpalljen e Allahut xhallahu ala. Ti i ke këto detyra. Inna ma alejka al balag, sikur të thash më herët, wa alejna al hisab. Ty të takon kumtimi. Ti ki me kumtu shpalljen e Allahut xhallahu ala. Prandaj pejgamberi s.a.s. pasi e mori këtë detyrë, Dhe këtë kompetencë doli në kodrën e quajtur Safa, e mblodhi popullin dhe e dini. Ua kumtoj tash, tash më, duke thënë se Allahu xhallahu më ka autorizu që unë të jem bartës i shpalljes së Allahut xhallahu ala, i mësimeve hyjnore te ju. Unë jam kompetent për këtë çështje. Prandaj krejt çka ka të bëjë me Allahun xhallahu ala. atë që kena nevojë me ditë për Allahun xhelle ue ala, duhet ta bëjmë përmes asaj që erdhi me te Muhammedi sallallahu a sallam. Ngase ai është për këtë çështje. Dhe pastaj krahas kësaj është edhe, domethonë, i, i autorizuar është kompetent për me na e sqaru edhe kuptimin e këtij mesazhi. Në fillim e ka ku, ku, kumtimin e mesazhit, Allahu ka thonë kështu, Allahu ka thonë kështu, po, po, jo gjithmonë e kuptojmë këtë mesazh, jo gjithmonë e dimë qysh duhet me zbatu, andaj për këtë, është Muhammedi sallallahu alaihi Allahu thotë në Kur'an, "Wa li tubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim." Ti je këtu për t'ua bë një bejan, për t'ua sqaru njerëzve atë që u zbriti nga Zoti i tyre. Pra nëse ka diçka të paqartë në Kur'an, nëse diçka s'e kemi qysh duhet të kuptueshme, ku duhet me kërku, kush është kompetent me na interpretu Kur'anin kush? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Fatkeqësisht njerëz kur dojnë që mos me e interpretu Kur'anin si duhet, fillojnë me kontestu kën? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fillojnë me ia kontestu kompetencat. Paramendoni, këto kompetenca Allahu ja ka dhonë, ata ja kontestojnë këto kompetenca. Ngase Allahu kur thot, inna nahnu, nezzelna dhikra, wa inna lehu le hafidhun, ne kemi zbrit këtë libër dhe ne kemi me e rujt, rujtja është edhe rujtja tekstuale, por edhe rujtja kuptimore, ngase rujtja tekstuale, pa kuptimore, çfarë kuptimi ka? Mbeten thjesht tekste të pakuptushme, që secili pastaj ka drejt me i interpretu si don. Nuk është kjo rujtje. Nuk është rujtje kjo. Rujtje është kur ekziston teksti i ruajtur, por edhe bazat e interpretimit të duhur të këtij teksti. E që këto baza i ka vendos kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe Allahu xhelle ue ala. Ai Kurani kështu duhet me u kuptu. Do me e kuptu Kur'anin? Duhet me e kuptu me Kur'an. Ka në Kur'an, për shembull, këtu është përmend një çështje në mënyrë të përgjithësuar, pastaj këtu ka detajizim. Dhe ky detajizim e shpjegon se kjo ky përgjithësim e ka këtë qëllim. Po. Diku e përmend në mënyrë për shembull më të shkurtë diku më të detajizu, Kurani me Kur'an. Një, një pjesë e Kur'anit e komenton dhe interpreton dhe jep kuptimet e pjesës tjetër. Mirëpo, në këtë aspekt, në këtë drejtim është edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj dijetarët vijnë, në bazë të kësaj që e përmenda, fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit alejhi selam, dhe mekanizmave të duhur për komentimin e Kur'anit si gjuha arabe, edhe pastaj na e zbërthejnë edhe ma shumë këtë kuptim. Kur zbërthimi profetik mund të jetë i përgjithshëm ose për neve prapë i pakuptueshëm. Tash na e tregon ë do të thotë ë nxon si pejgamberi sa. Si për shembull një arsimtar i shpjegon nxonsve temën. Dhe nxon nxonsi kupton atë. Ai çka thot, e merr nxonsin më të mirë që ka n'klasë do të shpjegoj këtu. Të nxon si kur e shpjegon Çu se shpjegon ai? A ndoshta formulimin e ka kështu, ndoshta mund ta ketë një shembull tjetër, ama nuk del nga korniza e shpjegimit të mësuesit. Pa e kështu bojnë dietarët. Dhe ai që do me e kuptu Kur'anin jashta këtyre kornizave, realisht ka me deviju. Nuk ka mundësi me kuptu si duhet. Ngase i ka, i, i, e ka, e ka anashkalu autoritetin që është kompetent për sqarimin e kuptimeve kuranore. E në këtë rast është kush? Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Muhammedi. Suneti i tij. trashëgimia e tij që e la pas vete, tradita e tij që e la pas vete, është, do të thotë, uh, interpretuesi më i sigurt dhe më i duhur i fjalës të Allahut tebareke ue teala. Pastaj në kuadër të këtyre bazave që janë hedh për komentin e Kuranit, ne mund të ndërtojmë pastaj të bijmë shembuj nga jeta jonë, nga përditshmëria jonë, këtë diçka tjetër, mirëpo duhet të kemi një bazë referente. për kuptimin e, sikurse për shembull ekziston fjalori. Atje është kjo fjalë për shembull buka e ka këtë kuptim. Është bazë. Ti mund ta përdorësh për shembull bukën për këtë, të të çka është ajo që ti merr bukën. Ama kur kemi bo vetë për bukën, kemi fol sipas asaj që është në fjalor. Se ekziston një bazë për kuptimin e fjalës bukë. Edhe Muhamedi a.s. ka ardhur, na ka shpjeguar këtë punë. Për shembull, fjala sala Sala, që na i them namazit. Por në gjuhën arabe fjala sala është dua. Është dua. Po çfarë duaje se? E, çfarë duaje na e ka sqaru Muhamedi neve praktikisht. O çu u fal, kjo çka është ajo që Allah po bëni dua. Kështu bëni dua, tu u fal. Pesë herë n'ditë. Po bëni dua tu çu durt, pastaj mas namazit, po dua të them, si sala. E tash nëse për shambull, e, tejkalohet pejgamberi a.s. Dhe dojnë me kuptu fjalën sala n'Kuran çka ka. Nuk falemi ne. Se Kurani s'po thotë me u falë. Kurani për po thotë, bëni dua. Fjala sala, këtë kuptim e ka gjuhësisht. Por zbërthimi praktik i pejgamberit salasalem të vazhdueshme na kupton se bëhet fjalë për lutje vërtet, për lutje të veçantë, më specifike, që bëhet në mënyrë më specifike, në kohë të caktuar, në mënyrë të caktuar, në formë të caktuar, me lutje të caktuara. Kush i ka bo këto të caktuar, caktuar kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Agjërimi, as-siyam, gjuhësisht e ka kuptimin e me u përmbajt nga diçka. Me u përmbajt nga diçka. Pe i bardh, pe i zi, ka pas një vakt pejgamber se ka marrë vesh. E ka sqaru pejgamberi salasalem se për shembull agimi i vërtet kur del që paralajmëron domethon largimin e natës, duke u largu dhe hapjen e ditës. Çka e prish agjërimin? Këto na ka msu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj tendenca me anashkalu traditën e tij apo me e kontestu trashëgiminë e tij për shkak të transmetuesve apo ku e di unë çfarë dyshime tjera, është realisht shumë e rrezikshme. Ngase fillimisht e konteston premtimin hyjnor për rujtjen e fesë dhe e dyta, e dyta që është ende e rrezikshme sikurse e para është se e zhvesh pejgamberin salasalem nga kompetencat kryesore që i pati në kësaj bote e ajo është sqarimi i e, mesazhit hyjnor aftë. Andaj ajo është me e sqaru, ajo është me e kumtu dhe ajo është me e sqaru. E treta që atij i takon është modeli. Sqarimi bëhet me gojë, Po edhe me vepra. Dhe modeli i duhur, qysh duhet me funksionu kjo shpallje, qysh duhet me kon njeri, modeli kush është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Allahu xhelle ve ala i ka dhënë kompetenca të modelit, të shembëlltyrës. Ti je shembull për ta. Lëkad kane lëkum, fi rasulillahi, usvetun hasana, Allahu tha në Kur'an, ju në të dërguarin e tij e keni shembullin më të mirë. Kush kush i dha kompetenca që të jetë shembull, që ne ta përcjellim këtë çfarë ai ka bërë, të bëjmë edhe ne. Kush ja dha këto? Allahu xhelle ve ala. Prandaj besoja këto që ia ka besu Zoti. T'i respektojmë këto kompetenca që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. T'i besojmë në atë që flet. Ta ndjekim në atë që thret. Ta vërtetojmë në atë që pohon. Të largohemi nga ajo që ndalon. E kështu me radhë. Ngase kush ja dha këtë të drejtë që t'i kërkon nga ne këto, Allahu xhelle ve ala. Andaj është kompetent për kto çështje. Ndërsa tjerat, për shembull Muhammedi sallallahu sallam, uh, me gjithë respektin që kemi për te, dashnin e madhe që kemi për te, me gjithë atë, Për disa çështje të caktuara që s'e ka bo Allahu xhelle ue ala, nuk është kompetent ta kërkon prej neve. Absolutisht. Dhe ne nuk e japim atë. Natyrisht s'i ka kërku fare, por s'ia japim. Pse? Po për shkak se s'është kompetent. Allahu s'e ka bo Allahu kompetent e kështu me. Sikur që ka, ka njerëz që shkojnë dhe luten te varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kërkojnë prej tij gjëra që nuk duhet kërkuar prej tij. të bëhet shembull ai i pari ta zbaton këtë ne ta ndjekim rrugën e tij. Na edukon. Qysh qysh me eduku. Prej nga me fillu. Ç'janë temat, mënyrat, rruga e edukimit. Edukimi në kuptim pastrimi nga t'metat, ë nga nga gjërat, domethënë që realisht nuk lejojnë formimin normal të një besimtari. por prezenca e atyre veseve, atyre shprehive, atyre kuptimeve realisht e deformon besimtarin. E po duhet të edukohemi që të formohemi si duhet. Kush është ai që është kompetent për të na dhënë versionin e duhur të edukimit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni sot ka për shembull mënyra të shumta të edukimit, metodologji të ndryshme që ndiqen për edukim. Lloj lloj edukate ka, lloj lloj edukimi ka. Ne kë kemi kompetent për këtë çështje? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atë kemi kompetent. Kjo është e rëndësishme. Ne kemi autoritetin e pakontestueshëm për edukatë. Andaj çfarë tha Aisha radhiyallahu anha, kur u pyet për pejgamberin, u pyet për edukatën e tij, për sjelljen e tij. Aisha radhiyallahu anha e shkurtoi muhabetin dhe tha kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij, edukata e tij ka qenë Kurani. Lexone Kur'anin e gjeni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Renditja, prioritetet në edukim, çfarë do të jenë? Allah xhelle ue ala kur përmend për kët detyrë të pejgamberit thotë huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum T'i pregadit ata që ta marrin shpalljen më mirë. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, pastaj ua mëson edhe udhëzimet praktike të librit dhe të urtësisë të të sunetit të tij, të rrugës së tij, edhe pse ata para kësaj ishin n'devijim, po edhe pas saj do të mbeten në devijim, nëse nuk e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, edukimi duke u pastru, edukimi duke u formu, edukimi duke, duke ndërtu veten me udhëzimet e duhura, kush na mëson këtë, kush kompetent për edukatë, Muhammedi s.a.s. Dhe sot, sot flitet për terbijen, për edukatën, si me eduku veten, eduku gjeneratat, ma s'pari, shikoje si i ka eduku pejgamberi sahabët, në çka i ka eduku? Po ata janë kon sahabe. Po sahabe s'ka lidhje. Nëse ai është kompetent Muhamedi alayhis salam që me na e ekspozu, me na prezantu një model të edukatës që na ta ndjekim. Ata janë shokët e tij. Ai tha, "Kjo është edukata e shokët e pejgamberit." Këtë merre. Pra ai është kompetencë e pejgamberit alayhis salam edukimi. Dhe duhet me ndjek rrugën e edukimit. Po edhe e pesta nga kompetencat e tij. Ka shumë, po këto i kam përmledh, domthon si shembull është thirrja e njerëzve në rrugë të Allahut xhelle ue ala. Shiko kumtimi, pastaj sqarimi, pastaj modeli, pastaj edukata jon, pastaj thirrja e tjerëve. Sigurisht që ka fillim, në çka me i thirr? Si me i thirr? Për çka me i thirr? Kush na ka mësuar? Kush është kompetent për këtë çështje? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se ka bo Allahu xhallahu këtë libër dhe Muhamedi alejhi selam merre këtë libër, kumtoju njerëzve. E pastaj ju që keni pranuar këtë mesazh hyjnor, ju pastaj qysh doni thirrni në rrugë të Zotit apo. Ndaç kallzoja këto, ndaç kallzoja këto, ndaç mos e kallzo hiç, ndaç nise prej këtu, nise prej atje, a e ka lon kështu Allahu kas? Jo. Argumentojmë se i Dërguari sallallahu alejhi ue sellem krahas që e ka detyrën e kumtuesit, e sqaruesit, e të shembullit, e të edukatorit, e ka të thirrësit. Ai është thirrës. Madje është mbi gjithë është thirrës. Allahu tha ud'u ila sabili rabbike, ti thirr në rrugë të Allahut xhelle ue ala. për objektivat, për mënyrat e shumë të tjera, duhet t'i referohemi metodës profetike në thirrje. Nga ku ka filluar, si ka filluar, si ka thirr e kështu me radhë. Metodat për shembull, ë uh, mjetet, domethënë, jo metodat, mjetet e përdorura. Për shembull, mikrofoni. Me thonë dikush, mikrofonin me përdor, a është, a është nga metoda profetike? Po. Po s'ka pas n'at vakt mikrofon. Mirë, me pa pas vakt, me pa pas mikrofon n'vakt të pejgamberit, a kish me përdor a jo? Po valla. Për me sa ma larg m'u ni zoni i tij, kish me përdor. E po na përdorim. Pse po thush kish me përdor? Ka se Aisha ka thënë kështu. gjithmonë e ka zgjedh atë më të lehten për përdorim për për komunikim nëse s'ka qenë mëkat. Se nganjëherë mund të jetë ma e letë, po gjynah është, s'ban me përdor. Po në qoftë s'ka qenë mëkat, ka qenë opcion, jo mëkat, ka qenë opcion, atëherë pejgamberi e ka marrë më të letën, më të kapshmen, më efikasën. Pra kjo është udhëzimi i tij. Edhe në thirrje duhet që ta konsiderojmë kompetencë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ekskluzive që Allahu ja ka dhënë na e përcakton mënyrën dhe metodat dhe qëllimet dhe objektivat e thirrjes në rrugën e Allahut tebareke ve teala. Jo të shpikim rrugë të reja, objektiva të caktuara që nuk kanë qenë pjesë e agjendës së thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra të nderuar vllezër dhe motra, kjo që përmendëm është një, po them një prezantim ë me disa shembuj të caktuar se qysh funksionon kjo tema e kompetencave. Dhe nga nga do të fillojmë? Te njohim Allahut, pejgamberit alejhi selam. Pastaj e kemi për shembull kompetencën e dijetarëve. Çfarë kompetence kanë dijetarët? Dhe meqë ata janë trashëgimtarët e pejgamberve, ata kanë trashëgu misionin e pejgamberve, pejgamberi ka vdekë, alejhi selam, nuk e kanë trashëgu titullin, as janë pejgamber, por e kanë trashëgu misionin dhe dijen. A çdo kompetencë që ka pasë pejgamberi alejhi selam i kanë dhe këta? Po thom, disa prej tyne, në, këta është gjithmonë, në suaza njerëzore, Jo profetike, se profetike ka qenë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me ditë, kjo është kompetencë e ulemave, vlla, ata mirren me këtë çështje. Unë i kam punë të mia. Dhe nuk duhet me i njoh kompetencat e dietarëve për me i gjyku. Për me i vendos në bankën e të akuzuarve. Jo kështu. por për të ditë se çka nga ata të përfitojmë. Ne nuk po dimë çka kena me marrë nga dietarët, jena privu prej tyne për shkak se realisht shumë nga kompetenca që ata i kanë jau kanë marrë avami. Njerëz të rëndomtë të thjesht. Kjo është punë e ulemave. Ky diskutim janë trashëgimtarët e profetëve, pejgamberët e Allahut xhallahu ala. Prandaj të nderuar, kena të nderuar vëllezër e motra, kena obligim me mësu kompetencat dhe me ditë kufit. Mos me kalu kufit tona, me njoh kjo është e Allahut, leja Allahut, kjo është e pejgamberit, leja pejgamberit. Kjo është e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, leja atij, kjo është e Imamit, leja atij. Ku jam unë? Jam këtu. E po njih kompetencat tua pastaj. Masi po njeh këto kompetenca, Pastaj njih kompetencat e tua, edhe tutje vazhdo. Kështu rregullohet jeta, kështu sistemohet jeta. E po me kaos, mosnjohje t' kompetencave, ndërhyj atje, ndërhyj atje, merre këto, le këto, kështu me radhë. Kjo është pa dyshim jetë kaotike që realisht po na kushton shumë jetën e përditshme. Allahu na faltë. Me kaq po përfundojmë për sonte. Allahu ju shpërbleftë. Allahu na mundësoftë që Allahut mos me hin hak. Në kuptim të asaj që mos me shkel hakun e Zotit xhallahu ala. T'i njohim ato që i takojnë Allahut xhallahu ala, t'ia besojmë atij. Ai ka thonë, unë e kam përsipër, dhe të jemi rahat nga ky aspekt. Po edhe ato që Allah xhallahu ala ja dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kompetenca që Allahu xhallahu ala përmes tyre e autorizoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe ato që janë me i ditë. Po edhe dijetarëve, edhe shkencëtarëve, edhe udhëheqësve, edhe udhëheqësit kanë kompetenca të caktuara, duhet me u besu. Çdo kush i ka nda Islami gjitha këto, që jeta të funksionon mbi bazë të detyrimit, detyrave, përgjegjësive, kompetencave, autorizimeve, po edhe llogaridhënieve të caktuara, gjitha këto që të jetojmë mirë këndshëm po edhe dalim nga kjo dunja faqebardhë edhe Allahun ta takojmë faqebardhë dhe të garantojmë për veten tonë shpëtim dhe falje. Kaq për sonte. Allahu ju shpërbleftë e mbetemi inshallah me shpresë se do të vazhdojmë edhe tutje në takimet e ardhshme duke lutur Allahun xhelle xhelaluhu që të na ruan, të na mbron dhe të na informojë këtu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.